ejiet pa pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā. Lai top slavēts Jēzus Kristus! Dargie radio Marija Latvija klausītāji, raidījumā Veliki misijā kopā ar jums Māris Veliks un Olga Velika. Šajā raidījumā turpināsim dalīties tajā, ko aizvadītajā vasarā esam piedzīvojuši mūsu misijas ceļojumos Dienvidaustrumāzijā. Jā, kā minējām, bijām dažās valstīs, un šodien vēlamies dalīties tajā, kādas mums bija atziņas, jo noteikti mēs e, devamies ar mērķi sludināt labo vēsti, bet Dievs arī ir mums sniedza savas mācības un arī runē uz mūsu sirdīm, un tāpēc vēlamies padalīties ar dažām atziņām. Patiešām viena no svētībām, ko mēs esam šajā misijas ceļojumā piedzīvojuši, ir tā, ka Dievs mūs pašus pārveido. Dievs mūs māca caur citiem cilvēkiem, Dievs mūs māca caur savu vārdu, uh, Un Dievs mūs māca arī caur dažādām ikdienas pieredzēm, kā tu dzirdēsi to šajā raidījumā, un mēs ceram, ka tas, ko mēs tev pastāstīsim, stiprinās arī tevi pašu, mīļo klausītāju. Misija Dienvidu Austrumāzija mums visāda veida bija ārpus komforta zonas, un Dievs arī runāts ar šo – Dievs runāts ar apstākļiem, Dievs runāts ar situācijām, neierastam, nepierastam, kur mēs nezinājām, kā rīkoties, kur mēs bijām varbūt izsīsti no līdzsvara, un mēs lūdzam Dievu, ko darīt, un Dievs tad mums mācīja, vēlamies dalīties tajā. Bet raidījumu iesāksim ar lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Dievs, mēs Tev pateicamies par šo attālināto iespēju būt kopā ar radio Marija klausītājiem. Tu viņus mīli, tu zini viņu vārdus, tu zini, kurā brīdī, kādā situācijā viņi šobrīd dzirdu šo raidījumu. Un eh, mēs lūdzam, lai tu lieto šo raidījumu kā svētības līdzekli katram no viņiem. Mēs lūdzam, lai tu caur šo raidījumu viņiem pieskaries, lai tu viņus iepriecini, lai tu viņus iedvesmo, lai tu viņus stiprini. Mēs lūdzam, lai šis ir pārdabisks mirklis kopā, kurā tu svētais gars paveic to darbu, ko tu vēlies paveikt katrā no mums. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Visvētākā jaunava Marija, lūdz, lūdz par, par mums. mums. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Amen džungļos un kafejnīcās, draudzes un uz ielām, cietumos un lidmašīnās. Raidījums Veliki misijā! Dargie radio klausītāji, esam atpakaļ ēterā raidījumā Veliki misijā, un kā jau solījām, mēs šoreiz raidījumā vēlamies padalīties dažādās atziņās, ko misijas ceļojumā Dienvidaustrum Āzijā esam ieguvuši. Pirmā atziņa, kā tu to izdarītu, kā tu to izdarītu. Mēs bijām misijā Dienvidu Austrumāzija, tā ir skaita Filipīnas, un par Filipīnam mums jau bija iepriekšējais raidījums, tāpēc uh, aicinu tos, kas nav noklausījies, noklausīties iepriekšējo epizodi Filipīnu paradoksi. Uh, mēs tur eh, dalījāmies savā piedzīvotajā kultūra šokā, tā ka meklē arhīvā. Jā, un mēs devamies daudz uz ielam, uz graustiem, pie nabadzīgiem cilvēkiem, pie bezpajumtniekiem. Un kaut gan Latvija bija nedaudz pieredze arī šajā kontekstē, bet tomēr Latvija nebija tik ļoti ārpus komforta zonas, kā jūs jau raidījuma sākuma pastāstīja. Un godīgi, es biju šokā. Es biju šoka, šoka par to, kā cilvēki dzīvo uz ielas, kā viņi dzīvo graustos, un jā, viņi bija smaidīgi, un varbūt citi uh, komandas dalībnieki, vismaz kas jau bijuši uz Filipīna, viņi jūtas vairāk kā zivis ūdeni nekā es, un es godīgi apjuku, es nezināju, ko darīt, un es apmēram darīju to pašu, ko citi, Ja citi gāja pie bērniem, es gāju pie bērniem, citi spēlējās ar bērniem. Es spēlējos ar bērniem, bet godīgi no nu, tā visa šoka un saviņojuma es apjuku. Un kā rīkoties, kā to dara citi? Es nezināju, ko man darīt. Un um, vienā dienā mēs devāmies ar mašīnu uz kādu citu kalpošanas vietu, un mašīnā es atceros, ka es lūdzos. Es lūdzos, pārdomāju, kā tad man rīkoties, kā man evangelizēt, kā man, kā man darīt to, ko Dievs vēlas, lai es daru. Un pēkšņi es atcerējos vienu mācību, ko Dievs man parādīja kādā bowlinga spēle. Es atceros, bowlinga spēle? Bowlinga spēle, tas bija ļoti interesanti. Un man šķiet, tā bija mācība no Dieva par to, kā tu to darītu. Jo atceros, es ar tevi, Māri, un ar savu krustdēlu Marku mēs devāmies uz bowlingu. Es tikai tiem klausītājiem, kuri nezina, kas ir bowlings, paskaidrošu. Tu met bumbu pa tādu celiņu, lai notriektu ķegļus. Desmit? Ķegļi var būt desmit, desmit stāvu, un jo jā. vairāk tu notriec, jo vairāk punktus dabū. Jā, un respektīvi, es iepriekš nebiju spēlējusi, varbūt biju spēlējusi, nebija sanācis, uh, Bet es mēģināju, es mēģināju sākumā pati iemācīties, un man šķiet, ka man bija sanācis. Un tad man kāds teica, Olga, bet vajag bumbu tur tā un tā, un vajag mēs tā un tā. Un es sāku skatīties, kā citi cilvēki to dara, un es mēģināju atdarināt, ko man teica un ko, man, ko es redzu, un man sāka nesanākt. Ja man iepriekš neko nezinot, bija sanācis, Tad tagad skatoties un domājot, kā, kad tās jādara, man saka nesanākt. Es darīju, kā citi to dara, es skatījos, kā citi to dara, bet mana bumba lidoja garam, man nesanāca notriekt tos kegļus, un es domāju, ka kaut kas nav. Un es tā domāju, bet man jāieklausas sevi, kā Olga to darītu. Un es sev pajautāju, kā tu to darītu, Olga? Un es dom, padomāju, labi, es to darīšu tā, ka es to gribēšu darīt. Kā es jūtos labāk, kā mans ķermenis jūt, to vajag darīt. Un tad es ņēmu tas bumbas un sāku mest, un man sākas sanākt atkal. Man sākas mhm. sanākt. Mhm. Un man šķiet, tā bija mācība no Dieva par to, kā tu to izdarītu, kā Olga tu to izdarītu. Un jā, šī situācija – atnāca man atmiņa, un es sāku domāt, jā, man jāieklausas sevi, un man jābūt ar tiem cilvēkiem, ko es satikšu, es nezināšu, kāda būs kalpošana, es nezināšu, kādi tie būs cilvēki, bet man svarīgi būt pašai, Man svarīgi būt pašai, tādu, kādu man Dievs ir radījis. Un, kad mēs atnācam, atbraucam uz šo vietu, mums bija kalpošana ar bērniem patiesība, kas ir kas ir slimi, kas ir garīgi atpalikuši, daudzi no viņiem bija rātiņkrēslos, un patiesība es biju šeit un tagad, un tā biju es, kas viņam kalpoja. Mm, skaisti. Tā bija es, kas viņam kalpoja, un mēs bērni, bērnus barojam, mēs ar viņiem runājam, uh, ar ko varēja parunāt dziedām dziesmas, bet tajā brīdī es sajūtu, jā, ka Dievs man bija devis to mācību un atgādinājis to mācību, kā tu to izdarītu, jo Dievs mani, un es ticu, ka tevi, brāli un māsa, ielicis to tas dāvanas, tas īpašas, īpašas rakstura iezīmēs, īpašu intelektu, kā tu rīkotos šajā situācijā. Tas mani ļoti uzrunāja. Tad pirmā mācība, kā tu to darīt. Ar jums kopā Māris un Olga Veliki raidījumā Veliki misijā. Nākamā mācība vai nākamā atziņa, kuru es personīgi ieguvu misijas ceļojuma laikā Dienvidu Austrumāzijā ir šī. Nenicini Dieva doto, pat ja tas nešķiet nekas īpašs. Nenicini dieva doto, pat ja tas nešķiet nekas īpašs. Reiz mūsu misionāru komanda man uzticēja sagatavotu runu, kas man bija jāpasludina kādā no katoļu draudzēm Dienvidaustrumāzijā. Un, protams, tuvojoties šai kalpošanai, pamazām mans prāts ir nodarbināts ar to, ko tad es pastāstīšu. Un es atceros, ka mēs braucām autobusā Tas bija vairāku stundu brauciens, un, protams, ka autobusā ir daudz laika lūgties un arī, protams, iespēja gatavoties šai lekcijai. Es paņēmu savu kladi, es lūdzu Dievu, lūdzu Dievu svētī šos cilvēkus, pie kuriem mēs dodamies kalpot, un kungs dod man vārdu, ko pasludināt. Un pamazām manā prātā sāka nākt idejas. Un tā nu pēc kāda laika manā pierakstu kladē jau Varētu teikt, ka bija visa runas struktūra. Pateicos par to dievam, aizvēru kladi un turpinājām ceļu. Bet vēlāk, domājot par šīm idejām, kuras es biju pierakstījis savā kladē, man sāka šķist, bet vai tikai šī pieeja nebūs pārāk garlaicīga? Es sāku apšaubīt to, ko es biju pierakstījis kladē. Man šķita, ka jābūt kaut kam asākam, asprātīgākam, iespaidīgākam, uh, un es sāku noniecināt to, ko es patiesībā biju saņēmis. Līdz kalpošanai minētajā draudzē mums vēl bija pāris dienas, un tāpēc es kādā brīdī Olga tev jautāju, varbūt tev ir kādas idejas. Un Olgai bija idejas. Viņa man pastāstīja savas pārdomas par minēto tēmu, un mani tūdaļ uzrunāja Olgas teiktais. Man bija pilnīga pārliecība tajā brīdī, Es neņemšu to, ko es pierakstīju autobusā kladē, bet es par pamatu savai runai, savai sludināšanai ņemšu to, ko Olga man nu pat pastāstīja. Pienāca tās dienas vakars, un es apsēdos ārā uz balkona, lai uzrakstītu plānu saskaņā ar Olgas piedāvātajām idejām. Patīkami Dienvidaustrumāzijā būt vakarā ārā, kad ir tumšs, ir silti, ir vasarīgi, ir odi, ir nebija daudz sodu. Cikādes dziedāja, sikspārņi lidinājās, bija ļoti patīkami. Tā nu es sēžu ar klati, mēģinu rakstīt lekciju, bet kas mani pārsteidza? Tas, ka, lai arī tava piedāvātā ideja mani tik ļoti bija uzrunājusi un tā joprojām turpināja mani sajūsmināt, šķita, ka es esmu iestrēdzis. Cenšos, cenšos rakstīt, kā neiet uz priekšu, tā neiet uz priekšu. Nu jau bija pāri pusnaktī, nolēmu mest mieru. Labi, jāiet gulēt. Pirms naktsmierē es mazliet lūdzos un piepeši sajūtu, it kā Dievs man sirdī teiktu, Māri, Māri, bet kāpēc tu negribi sludināt to, ko es tev jau esmu devis? O, -o. Ups. Un tad es atcerējos tās idejas, kuras es biju saņēmis autobusā, bet kuras es pats biju norakstījis kā neinteresantas un garlaicīgas. Un tad no nu es Dievam teicu, piedod, kungs, patiesībā es biju nevērīgs pret tavu dāvanu, es biju nevērīgs pret to, ko tu man jau esi devis. Un tā nu nākamajā dienā, nākamās dienas vakarā pienāca laiks sludināt šo vēsti draudzē, uz kuru mēs devāmies, uh, un tad nu es sludināju to savu pēdiņās garlaicīgo runu, kuru sākumā biju izbrāķējis, un kā bija? bija manuprāt, bija Dievs bija pakodināts, labi, vai bija ne? Bija ļoti labi, man šķitā bija tik ļoti atraktīvi, bet arī klausoties to draudzi, tos cilvēkus, kas bija atnākuši, tas bija kaut kas ļoti, ļoti svaidīti, ļoti skaisti. Tiešām mani ļoti uzrunāja man jāatzīst, ka tas bija labāk nekā es biju iedomājies. Un tā nu kopš šīs lekcijas ir pagājis jau vairāk nekā mēnesis, un, un pavisam nesen kādi šīs draudzes locekļi mums stāstīja par to, ka šīs draudzes prāvests vēlāk esot veselu stundu sēdējis ar viņiem tajā vakarā Aha. un mhm. runājis par dzirdētu un dalījies, cik viņu tas ir ļoti uzrunājis. Slāva Dievā! Jā, tā tad mācība uh, ir šī nenicini Dieva doto dāvanu, pat ja tā nešķiet īpaša. Nenicini Dieva doto, pat ja tas nešķiet nekas īpašs. padalīšos vēl ar kādu atziņu. Trešā atziņa - pateicība maina atmosfēru. Pateicība maina atmosfēru. Un eh, vēlos padalīties arī ar pieredzi Filipīnas. Uh, Mēs kalpojam kāda lauku draudze, mēs taisījām rekolekcijas, un tās rekolekcijas bija vairāku dienu garumā un visu dienu, tad no rīta pa dienu vakarā mēs aizlūdzam, mēs lasījām lekcijas, bija ļoti intensīvi, bija vienlaicīgi ļoti liels prieks, un man šķiet, ka šīs pasākums bija viens no labākajiem vispār, ko mēs piedzīvojam oh, jā. šajā misijā, bet uh, Tā kā šīs dienas bija ļoti intensīvas, es vienlaicīgi arī jūtos neizgulējusies. Nedaudz man bija tāds īgnums, un to papildināja ar pieredze ar zirnekli, ko mēs atradām savā istabā. Nu, zirneklis patiesi bija ļoti, ļoti liels. Gandrīz kā cilvēka plauksta, iedomājas Jā. pa sienu tāds skrien. Es biju no rīta dušā, un um, Dzirdu oldziņa kliecais durvīm istabā. <laughs> Es izskrēju ārā, joprojām slapšu, un kas par lietu? un Olga rāda uz zirnekli, uz Jā, sienas. Jā, gribēju patiesībā paņemt telefonu un nofotografēt, bet es teicu... Jā, smieklīgi, jā, bet <laughs> mana pirmā reakcija bija, ah, tas ir jānobildē. Jā. Taču Olga koriģēja manus nodomus, un tad nu, es biju spiests paņemt savu kurpi un mēģināt nogalināt to zirnekli. Vai viņš bija veiksmīgi paslēpies mūsu istaba? Jā, bija pieredze arī ar skudru, kas arī ielīda <laughs> mūsu dzīvokli, mūsu istaba. Tad tā arī uztaisīja taciņas līdz e, gan koferiem, līdz mugursomam un <laughs> vajadzēja to visu tīrīt. Godīgi, jā, es biju nogurusi. Man bija piemēties tāds dzīvnieks, kurnis. Kurnis. Kurnis gribēja skurnēt. Un mēs e, jau devāmies no tās vietas e, prom, lai dotos ceļojumā naktī ar prāmi uz citu pilsētiņu, iekāpam busiņa un jau braucam. Un godīgi es sapratu, ka kaut kas nav tā ar mani. Es jūtu, ka man gribas kurnēt. Tikko es tīrīju visas somas no tām skudram un pārdzīvoju, ka mēs nepaspēsim. Un gribēju skurnēt, es noguru, es nezinu, kāda būs nakts priekša, kā mēs gulēsim. Un es jūtu, ka nē, nē, es pārāk zemu, esmu nolaidusies, es pārāk gribu kurnēt. Un, uh, Es jūtu mana sirdi, ka mana sirds nav kaut kur pareizajā vietā. Un mēs ar Māri, atceros būsiņu, mēs sākam lūgties, un es sirdī jūtu, ka pret kurnēšanu palīdz ļoti labi viena zāles – Pateicība. Pateicība. Man arī bija iemesli kurnēt, un man arī gribējās kurnēt, varbūt ne tik daudz noguruma dēļ, bet es tajā dienā jutos apaugstējies. Es nejutos labi, un līdz ar to pateicība arī bija ļoti labas zāles. Mēs sākam pateikties par visam lietam, par šo draudzi, par priesteri, par to, ka iepriekšējā dienā mums priesteris sarīkoja atpūtas dienu par eh, superīgu ēdienu, ko viņš mums arī piegādāja, par šo busiņu, kura mēs braucam, par šo šoferiem, kas vienmēr ir laipns un vienmēr atbrauc un aizvēt. Un patiesībā viena brīdē es sajūtu, ka nu tik daudz, tik daudz lietu, par ko pateikties patiesībā par ko es pat neiedomāju pateikties, par šo, par šo istabiņu, kaut vai tur bija zirneklis, bet mums bija laba istaba, kur gulēt. Un pēkšņi es sajūtu, pēc kādam minūtēm, es neceru, varbūt desmit, varbūt jau ātrāk, kaut kas pamainījies manā sirdī. Kaut kāds smagums, kaut kāds tāds kurnis bija nosprādzis, <laughs> kurnet vairs negribējis un bija ielikās bija tāda Dieva klātbūtne, un gribēs tiešām pateikties Dievam par šo skaistu misiju šajā skaistajā ciematiņa draudze, un eh, priekša bija mums prāmis. Mums vajadzēja nakti pārcelties uz vienu citu pilsētu, un attālums diezgan liels, un mēs eh, iekāpam prāmi, uh, un mēs nevarējām atrast mūsu gultas. Bet gultas arī bija. Ilgi nevarējām atrast. Jā, mums deva biļetes, un īsti nevarēja saprast uz biļetēm, vai vieta numur ar nulli vai ar astoņi. Jā. Tur jā. nevarēja saprast ciparu. Tikai precizēšu klausītājiem, ka šajā prāmī nebija kaīšu, bet eh, tur bija uh, lielas, lielas, lielas istabas ar daudzām, daudzām gultām. Gultas bija numurētas un bija jāatrod savējā. Jā, bija jāatrod savējā, un mēs staigājām, staigājām, nevarējām atrast. Un es pie sevis turpināju pateikties Dievam, slavēt Dievu. Es centos nezaudēt to mieru, ko esmu saņēmusi no Dieva. Bet kas bija arī interesanti, tas gultas bija tā kā divstāvju gultas. Bija bija gulta, kas bija augša, un bija gulta, kas bija apakša. Un apakša patiesībā bija labāko gulta, jo tā gulta bija ar aizkariem. Augšā tu gulēji, viss tevi redz. E, gaisma deg, bet apakšā tu varēji paslēpties jā. ar, aiz aizkariņiem. Te jau vai kā maza, maza privātā guļamistabiņa. Un jā, kas bija interesanti, tad e, mums beidzot sanāca atrast vietas, e, tad prāmja darbinieks mums palīdzēja, un es atradu vietu, ļoti forša vieta, kas ir augšā, mārim arī augšā, un tad es eh, lieku tur savas mantas, un kāds pāris mani uzruna, un viņa saka, o, ziniet, viņi runēja angliski, viņi bija vietēji, un viņi piedāvāja man patiesību gultu, kas ir lejā. Viņam viena gulta ir lieka, kas ir apakšā ar aizkariņiem, Un es, protams, piekritu, jā, un tad es ievācos tajā gultā, un es tad sēdējot, es gulēju tur un domāju, man šķiet, ka tas ir Dievs. <laughs> man šķiet, ka tas ir Dievs. Man šķiet, ka viņš man māca to, ka pateicībai ir liels spēks. Pateicība ir liels spēks. Un kad es izvēlējos pateikties Dievam, Viņš ar to gultu, kas, ko es biju saņēmusi, to labāko piedāvājumu gultu, kas bija apakšā, es sajūtu, ka Dievs uz mani runā. Es sajūtu, ka Dievs apstiprina to, ka pateicība viņam maina atmosfēru un cik svarīgi tomēr staigāt ar to pateicīgo sirdi, nevis kurnēt. Dargie klausītāji, Šīs bija tikai dažas no atziņām, kuras mēs esam guvuši aizvadītajā misijas ceļojumā. Mums ir vēl daudz stāstu, daudz atziņu, par kurām dalīties turpmākajos raidījumos. Bet eh, šoreiz raidījums tuvojas noslēgumam, bet mums ir atlikušas vēl divas svarīgas rubrikas. Nedēļas Bībeles fragments. Pirmā vēstule Thessaloniķiešiem 5.18. Par visu pateicieties Dievam. Tieši to Dievs grib no jums, Kristū Jēzū. Un vēlreiz. Pirmā vēstule Tesalonikiešiem 5.18. Par visu pateicieties Dievam, tieši to Dievs grib no jums, Kristu Jēzu. Nedēļas uzdevums un vēlamies dot arī tev, dārgo klausītāji, kādu uzdevumu. Tad nedēļas uzdevums ir atrast laiku un uzrakstīt 30 iemeslus, par ko tu vari pateikties Dievam. 30 iemeslus, par ko tu vari pateikties Dievam, un tiem nav jābūt ļoti cēliem iemesliem par kaut kādam globālam lietam, tava dzīve vai kāda cita cilvēka dzīve. Bet pateicies viņam arī par brokastiem, ko tu esi ēdis, piemēram, no rīta, par tam mazam lietiņam. Un ievēro, ka tad, kad tu nonāksi līdz 30. lietai, par ko pateikties Dievam, tev būs palikušas pāri vēl neskaitāmas, neskaitāmas lietas, par kurām Dievam arī pateikt paldies. Paldies, ka bijat ar mums šajā raidījumā. Raidījuma vadītāja un veidotāja ir Olga Velika un Māris Veliks. Mēs joprojām esam mūsu misijas gadā un mēs lūdzam jūsu lūkšanas, lai mūsu kalpojums nāktu par svētību daudziem cilvēkiem, lai evaņģēliju pasludināt mums izdodas nevis savā spēkā, bet Dieva spēkā, svētā gara svaidījumā. Tādēļ paldies ikvienam, kas lūdzaties mūsu nodomos un arī sirsnīgs atgādinājums atbalstīt Radio Marija. Šī radiostacija pastāv tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem. Tādēļ arī mūsu vārdā liels paldies tev, brāli, tev, māsa, ka arī tu sniedz savu artavu Radio Marija misijas atbalstam. Izskanēja raidījums Vēliki misijā!